Isa alaihissalam. Nazvan je Al-Mesih jer je kao beskućnik išao zemljom, nije imao kuću, grad ni mjesto koje je smatrao svojim prebivalištem. Samo rođenje Isa alaihissalama je bilo mođiza i to rođenje nam Allah Đalešanhu detaljno opisuje u Kur'anu. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا Ispomeni u knjizi Merijemu kada se od ukućana svojih na istočnu stranu povukla i jedan zastor da se od njih zakloni uzela. Dok je ona kao 15-godišnja djevojka bila u ibadetu Allahu Đalešanuhu, Allah Đalešanuhu joj posla Meleka Džibrila – فارسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا mi smo k njoj Meleka Džibrila poslali i on joj se prikazao u liku savršeno stvorena muškarca. Utječem se milostivom od tebe, ako se njega bojiš, uzviknu ona. Ruhul Kuc je Džibril i to je jedna od najvećih grešaka kršćana koji ga smatraju jednim od tri božanska bića, oni su otac, sih, sin i sveti duh. Iako je očito i jasno da je Ruhul Kuc zapravo Džibril alaihi salam. Marijem se čudila ko je ovaj da ulazi u osamljeno mjesto koje ne posjećuje niko osim Zekerija, alaihi salam. Ako se bojiš Allaha, ne čini mi zlo, uplašeno mu reče. A ja sam upravo iz oslanih gospodara tvoga, reče on, da ti poklonim dječaka čista. Kako ću imati dječaka, reče ona, kad meni jedan muškarac dodirnuo nije, a ja nisam nevaljalica. Nisam počinila blud i nikad sa muškarcem nisam bila, pa kako ću roditi dijete? To je tako, reče on, gospodar tvoj je rekao, to je meni lahko i zato da ga učinimo znamenjem ljudima i znakom milosti naše, tako je unaprijed određeno. Unaprijed je bilo tako određeno, Džibril je puhnuo u Merjemin otvor haljine i to bi dovoljno da ona zanese. فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَسِيًّا I ona zanese i bremenita se skloni daleko negdje. Merijema se osami daleko od svoje porodice, sve dok osjeti da će roditi. Tada napusti to mjesto i udali se od njih, idući tako dođe do mjesta danas poznato kao Bejtu Lahm. Pred tim gradom ona osjeti jake bolove. Bili su to porodiljski trudovi. Taj bol je primora da se zaustavi pored sasušenog stabla palmi. I porođajni bolovi prisiliše je da dođe do stabla jedne palme Kamo sreće da sam ranije umrla i da sam potpuno u zaborav pala, uzviknu ona. Merijem se tu poboja sramote, šta će reći ljudi i kako će se sa djetetom vratiti svojoj porodici. Začu glas koji je dopirao ispod nje, jedni kažu da je to bio glas Isa alaihissalama, dok drugi smatraju da je to bio glas Čibrila alaihissalama. I Melek je, koji je bio niže nje zovnu, za Ne žalosti se, gospodar tvoj je dao da niže tebe potok poteče. Zatresi palminu stablo, posuće po tebi datule svježi. Pogledala je ispod sebe i ugledala Allahovo čudo. Rijeka je potekla na mjestu na kojem je stajala. Čudna joj je bila i naredba da rukom zatrese palmino stablo, jer je znala da je ono čvrsto i nepomično. Allah tjede da se dogodi još jedna mođiza, Ona zatre se stablo na kojem nije bilo ni grana, a kamoli datula. Nakon što zatre se to stablo, počeše pred nju padati zrele datule. To joj je bila obskrba, hrana i piće. Fekuli vešrebi vakarri ajna, pa jedi i pi i budi vesela. Ova čuda je smiriše, ona shvati kako je to Allahova odredba i direktno uplitanje svemogućeg. Dođe joj naredba, A ako vidiš čovjeka kakva ti reci, ja sam se zavjetovala milostivom da ću šutjeti i danas niskim neću govoriti. Vrati se Merijem svojoj porodici noseći dijete, oni joj rekoše, o Merijemo, učinila si nešto nečuveno. Ej ti koja u čednosti ličiš Harunu, otac ti nije bio nevaljao, a ni mati tvoja nije bila nevaljalica. U ajetu se kaže, Ja uhte Harun, o sestro Harunova. U većini predaja stoji da je ona imala brata po imenu Harun. U sahih hadisu se spominje kako je Muhammed sallallahu alaihi ve sellem poslao izoslanika kršćanima Neđrana, kojeg nakon što im prouči ajete o Merijemi upitaše kako za nju kažete da je sestra Harunova kad je on živio mnogo prije nje. Ashab im ne zna da odgovoriti na to pitanje, vrati se i upita o tome poslanika sallallahu alaihi wasallam, pa mu on reče, zar ti nije poznato da su oni svoju djecu nazivali imenima ranijih poslanika? Nije to bio poslanik Harun, nego brat nazvan po imenu poslanika. Neki mu fesiri kažu kako o sestro Harunova znači o ti koja u ibadetu ličiš na Haruna alaihi salam. Imran je bio poznat i čestit prvak među sveštenstvom Majka je također bila poznata po svojoj čestitosti, pa kako si ti mogla neudata roditi dijete? Pa ti si iz čestite i uzorite porodice, govorili su joj ljudi. Ona im ništa na to nije odgovarala, samo je rukom pokazivala na novorođenče. Oni shvatiše njeni šaret. Fe šaret ilaihi kalu kejfenu kellimu men kane fil mehdi sabijaa a ona im na njega pokaza kako da govorimo djetetu u bešici rekoši, kako da razgovaramo sa djetetom tek rođenim koje još nije u dobu kada djeca pričaju. Ovdje se dogodi još jedna Allahova muadžiza, to djete progovori i reče Kale inni abdullah, ja sam Allahov rob, ono reče. Svi prisutni zanijemiše, jedni drugi je su ušutkivali govoreći čujte, poslušajte ovo, tišina. Svi su nijemo gledali u njega, a on im ponovi. Ja sam Allahov rob, ono reče. Meni će on knjigu dati i vjerovjesnikom me učiniti. I učinit će me gdje god budem blagoslovljenim i naredit će mi da dok sam živ namaz obavljam i milostinju udjeljujem i da majice svojoj budem dobar, a neće mi dopustiti da budem drzak i nepristojan. I neka je mir nadamnom na dan kad sam se rodio, i na dan kada budem umro i na dan kada budem iz mrtvih ustao. Allah Želešanuhu kaže, to je Isa, sin Merjemin, to je prava istina o njemu, onaj u koga oni sumnjaju. Nezamislivo je da Allah ima dijete, hvaljen neka je on. Kada nešto odluči, on zato rekne samo, budi i ono bude. Mali Isa im reče, To je Isa, sin Merjemin, to je prava istina o njemu, onaj u koga oni sumnjaju. Tako je bilo rođenje Isa, alaihi salama. Ni Allah Đalešanuhu sebi uzeo Isa za sina, on je uzvišen od toga, on o zabludama kršćana kaže. Nevjernici su oni koji govore, Bog je Mesih, sin Merjemin, a Mesih je govorio o sinovi Israilovi, klanjajte se Allahu i mome i vašem gospodaru. Ko drugog Allahu smatra ravnim, Allah će mu ulazak u džennet zabraniti, boravište njegovo će džehennem biti, a nevjernicima neće niko pomoći. Nevjernici su oni koji govore Allah je jedan od trojice, a samo je jedan Bog. I ako se ne okane onoga što govore, nesnosna patnja će zaista stići svakog od njih koji nevjernik ostane? Zašto se oni ne pokaju Allahu i ne zamole za oprost od njega, ta Allah prašta i samilostan je? Na drugom mjestu u Kur'anu Allah Želešanuhu kaže Mesih, sin Merjemin, samo je poslanik i prije njega su dolazili i odlazili poslanici, a majka njegova je uvijek istinu govorila i oboje su hranu jeli pogledajte kako mi iznosimo jasne dokaze i pogledajte zatim njih kako se odmeću. Reci, kako se možete pored Allaha klanjati onome koji vam nije u stanju kakvu štetu učiniti, niti vam neku korist pribaviti, a Allah je taj koji sve čuje i zna. Pogledajte, pa zar je potrebno božanstvu da hranu jede Allahu ne treba niko da mu pomaže, jer onaj kome je to potrebno je nemoćan i ograničen, a njega Allaha, gospodara svih svjetova, ništa ne ograničava. Allah Želešanuhu u brojnim ajetima govori o zabludama kršćanstva, svakako da su najupečatljiviji ajeti o tome riječi uzvišenog u suri, ali ihlas, Bismillahirrahmanirrahim, Kul huvallahu ehad, Allahu samed, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد U ime Allaha milostivog samilosnog Reci, on je Allah jedan Allah je utočište svakom Nije rodio i rođen nije I nikomu ravan nije U sahih hadisu kojeg bilježi Buhari Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže Čovjek me uvrijedio a on to nema pravo. Tvrdi kako ja imam sina, a ja sam jedan i utočište svemu. Nisam rodio i rođen nisam i meni nema niko ravan. U drugom hadisu, kojeg također bilježi Buharija, stoji Niko nije strpljiviji od Allaha Želešanuhu na uvredama koje čuje. Oni mu pripisuju sudruga i pripisuju mu sina, a onim opet obskrbu i zdravlje daje. Marijemu njezin narod optuži za blud govoreći kako je govor novoređenčeta samo magija i sihar. Židovi je od tog dana nazivaju El-Bagij, Ozanije, bludnica i prostitutka, a Isa alaihi salama od tada nazivaju Ibnul Bagij, sin bludnice. Allah želešanuhu o njima kaže وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانٍ عَظِيمًا I zbog nevjerovanja njihova i zbog iznošenja teških kleveta protiv Merijeme. Elbuhtan je najgori oblik laži. Ima li većeg čuda od rođenog djeteta bez oca? Ranije Allah Želešanuhu stvorio Adema, alaihissalam, također bez oca, pa čak i bez majke. O tome Allah Želešanuhu kaže Inne metale Isa inda Allahi ke metali Adem, halakahu min turabin, thumme kale lehu kun fejekun. Isaov slučaj je u Allaha isti kao i slučaj Ademov. Od zemlje ga je stvorio, a zatim rekao budi i on bi. Taj buhtan, najteža laž kojom oni tvrde da Allah ima sina, je razlog njegove velike srđbe na one koji iznose takve laži. Oni govore, milestivi je uzeo dijete, vi doista nešto odvratno govorite. Gotovo da se nebesa raspadnu, a zemlja provali i planine zdrobe, što milostivom pripisuju dijete. Nezamislivo je da milostivi ima dijete. Ta svi će oni, i oni na nebesima i oni na zemlji, kao robovi u milostivog tražiti utočište. Oni ih je sve zapamtio i tačno izbrojio i svi će mu na sudnjem danu doći pojedinačno, kaže Allah Đalešanuhu o njima u suri Merijem 88. do 95. ajeta. Zar onaj koji je izmislio i stvorio nebesa i zemlju i u takvom skladu ih učinio da ne može stvoriti dijete bez oca i majke? Isa alaihi salam je rastao u Bejtu Lahmu, bio je učen, ali otkako je tada u Bešici progovorio, više nije pričao. Šutio je sve dok nije napunio godine u kojima djeca obično progovaraju – Mođiza govora u Bešici je bila samo tada kad im se obratio i rekao im ko je on i kako je rođen. Benu Israel ga se poče bojati. Mnogi su govorili kako će kraj zalutalog naroda biti u njegovom vremenu. Bojali su se da će upravo on ukazati na svu njihovu pokvarenost i zabludjelost. Počeše ga pratiti, majka ga je pomno čuvala, plašeći se za njega On se vrati ponovo u Betul Maqdis, u mjesto zvano Tel, na uzvišenom mjestu sa vodom i usjevima. O Merijemi i njenom sinu Isavu, alaihi salam, Allah želešanuhu kaže وَآتَيْنَاهُمَا إِلَى رَبُوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينَ Mi smo njih na jednoj visoravni sa tekućom vodom nastanili. Rastao je Isa, alaihi salam, Tragovi dobrote, učenosti i mudrosti su bili na njemu očiti, ali još uvijek nije ljudima pokazivao da je poslanik, nije ih pozivao u islam sve dok nije napunio 30 godina. U njegovoj 30. godini Allah Želešanuhu mu dade objavu Inđil i on poče ljude pozivati. Poslije njih poslali smo Isaa, sina Merjemina, koji je priznavao Tevrat prije njega objavljen a njemu smo dali inđil u kome je bilo upustvo i svjetlo i da potvrdi Tevrat prije njega objavljen, u kome je također bilo upustvo i pouka onima koji su se Allaha bojali. Komentatori Kur'ana i historičari su jednoglasni u mišljenju da je Isa a.s. primio objavu Inđilu u svojoj 30. godini života. Sa Inđilom se pokazaše i muadžize kao potvrde njegovog poslanstva – velike muđize koje Kur'an spominje su i poslati kao poslanika sinovima Israilovim donosim vam dokaz od gospodara vašeg napravit ću vam od ilovače nešto poput ptice i puhniću u nju i bit će voljom Allahovom prava ptica. Dakle, iz ajeta se jasno vidi kako Isa a.s. nije bio poslan kao poslanik svim ljudima, nego samo kao poslanik narodu Benu Israila. Svaki poslanik je bio poslan samo jednom narodu, osim Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, koji je poslan svim svjetovima. Upravo je to jedna od posebnosti našeg poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Nije Isa alaihi salam bio potpomognut samo jednim čudom, muadžizom. Od gline je pravio nešto poput ptice što bi postalo ptica od krvi, mesa i perija koja leti. Oni su to očima svojim gledali, ali opet su ga u lažu gonili. Od Isaovih muđiza je bilo i ozdravljenje bolesnih, koje je bilo i ostalo medicinski fenomen. Wa ubriul ekmehe wal ebrasa, wa uhil meuta bi idni Allah. I iscijelit ću slijepa od rođenja i gubava i oživjet ću mrtve voljom Allahovom. Sve to nije bilo dovoljno da povjeruju. U sve to Isa im je donio još neoborivih dokaza o svom poslanstvu. Kazivat ću vam šta jedete i šta u domovima svojim gomilate, to će uistinu biti dokaz za vas ako pravi vjernici budete. Svakako da je najveće čudo koje su vidjeli bilo oživljenje mrtvog. U predajama se spominje da je Isa, aleyhi salam, Allahovom dozvolom oživio četvericu ljudi. To oživljenje je bilo odvojeno. Četiri osobe na četiri različita mjesta su ustale iz Kabura pred pripadnicima Benu Israila. I da potvrdim istinitost vrata objavljenog prije mene i da vam dopustim nešto što vam je bilo zabranjeno i donosim vam dokaz od gospodara vašeg, zato se Allaha bojite i mene slušajte. Allah je doista i moj i vaš gospodar, pa se njemu klanjajte. To je pravi put. Isa a.s. dokinu neke propise koji su im ranije u Tevratu bili zabranjeni. Uprkos tome i uprkos svim tim brojnim ajetima Benu Israil niušta od toga ne povjerova. Allah Želešanuhu o njima kaže A kada se Isa uvjerio da oni neće da vjeruju, uzviknuo je Ko će biti pomagači moji na Allahovom putu? Mi, rekoše učenici, mi ćemo biti pomagači Allahove vjere, mi u Allaha vjerujemo, a ti budi svjedok da smo mi poslušni njemu. Šta hoćete više od toga? Objava od Allaha, oživjeli mrtvaci, brojni ajeti i opet ne vjerujete. O Isaovim učenicima, havarijunima, Allah Želešanuhu u drugom ajetu kaže O vjernici, pomozite Allahovu vjeru kao što su učenici rekli, mi ćemo pomoći Allahovu vjeru kada ih je Isa, sin Merjeminu, pitao, hoćete li me pomoći Allaha radi? Njih je bilo po nekim svega sedamnaest, a na osnovu većine predaja svega dvanaest osoba. I neki od sinova Israilovi su povjerovali, a drugi nisu, pa smo mi one koji su povjerovali protiv neprijatelja njihovih pomogli i oni su pobjedili. Allah Želešanuhu će kasnije učiniti da učenje kršćana bude brojnije i jače od učenja židova, uprkos malom broju havarijuna koji će nakon ove smrti ljude podučavati učenju kojem je pozivao Isa alaihi salam. Komentatori Kur'ana u ovom ajetu kažu da su se ljudi podijelili u tri skupine. Oni koji tvrde da je Mesih Bog, da je Boži sin, i oni koji kažu da je on Allahov rob i poslanik, a takvi su manjina među kršćanima. Upravo mišljenje te manjine je, je i mišljenje Muhammedovog sallallahu alaihi wasallam ummeta koji je na kraju i pobjedio svoje neprijatelje židove i kršćane kao što je u ajetu rečeno. Tako mali broj Isaovih sljedbenika Havarijuna povjerova u istinitost onoga čemu ih je pozivao Isa alaihi salam. Pored njihove malobrojnosti, patili su i od sumnje u ispravnost onoga u što su vjerovali. Jednog dana, uprkos brojnim ođizama, htjedoše da se dogodi nešto što će ih učvrstiti u njihovom vjerovanju, rekoše, o Isa, sine Merjemin, može li nam gospodar tvoj trpezu s neba spustiti? On reče, bojte se Allaha ako ste vjernici. Mi želimo, rekoše oni, da s nje jedemo i da naša srca budu smirena i da se uvjerimo da si nam istinu govorio i da o njoj budemo svjedoci. Hoćemo jedno takvo čudo poslije kojeg se više nikada nećemo dvoumiti i koje će se obistiniti samo nama, onako kako mi to zatražimo od tebe, da i mi jedemo i da nam se srca smire uvjeri. Mi ti vjerujemo i želimo samo da nam se srca smire Isa je dugo i uporno u dovama molio Allaha da mu da ono što ovi traže od njega. Allah mu primi dovu. Isa sin Merjemin reče, o Allahu, gospodaru naš, spusti nam s neba trpezu da nam bude blagdan i prvim od nas i onima kasnijim i čudo tvoje i nahrani nas, a ti si hranitelj najbolji. Ja ću vam je spustiti, reče Allah, ali ću one među vama koji poslije ne budu vjerovali kazniti kaznom kakvog nikog na svijetu neću kazniti. Postoji predaja po kojoj su pozvali Benu Israel da jede sa njima. Vidjeli smo da kad god su narodi tražili mođizu i ona se obistinila tačno onako kako su oni zahtijevali, ako bi i nakon toga ostali u nevjerovanju, svi bi bili uništeni. Tako je bilo ranije sa Salihovim narodom i devom i bi ispuštena trpeza iz dženneta među njih, oni su je očima svojim gledali i rukama kušali i pored toga ostaše u nevjerovanju. Svaki od njih je prevario Isa, alaihi salam, kao što ćemo vidjeti. Ljudi počeše govoriti o Isau, o njegovim čudima i njegovoj vjeri kojoj poziva. Židovi se pobojaše da će njihovi sveštenici i kraljevi postati zaboravljena prošlost da će ga ljudi početi slijediti te da će izgubiti svjetovnu i vjersku dominaciju na zemlji. Židovsko sveštenstvo dogovori urotu i odoše kod vladara tih krajeva koji je bio pod rimskim patronatom. Počeše ga upozoravati i govoriti mu kako Isa i za sebe, za sebe kaže da je kralj svih židova i da će jako brzo preoteti vlast od njega. Vladar se poboja za svoj prijestov, naredi da mu dovedu Isa alaihi salam kako bi ga pogubio i razapeo. Osuđenike na smrt toga vremena su ubijali tako što bi ih žive prikovali ekserima na veliki krst i oni bi umirali u velikim mukama. Obično bi umirali tek narednog dana poslije raspeća. Židovi su počeli tragati za Isaom da ga ubiju. Sve to se dogodilo svega tri godine nakon početka njegovog poslanstva – Samo toliko su mogli otrpjeti istinu i podnijeti poziv tog Allahovog poslanika. Allah želešanuhu o Isau alaihi salam kaže وَيُكَرْلِمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلَا On će govoriti ljudima još u kolijevci, a i kao odrastao. Al-Kehl, spomenut u ovom ajetu, je period nakon napunjenih 30 godina života. Mnogo je predaja koje govore o podizanju Isa alaihi salam u nebo. Sve te predaje su israelijati, to jest prenesene su iz Tevrata i Inđila. Nisam u sahih predajama o tome našao ništa osim samo jedan hadis kojeg bilježi Nesai, a on ispunjava uvjete koje je postavio muslim. To je najjači hadis po ovom pitanju. Zbog iskrivljenosti Tevrata i Inđila nećemo navoditi te predaje, nego ćemo se zadovoljiti ovom Nesajevom predajom u kojoj se kaže Kada je Allah htio da podigne Isa alaihi salam na nebo, Isa alaihi salam je u jednoj kući izašao pred dvana i svojih drugova. Iz glave je kao da mu kaplje, iako nije mokra. Reče im, koji od vas pristaje da mu se da moj lik, pa da bude ubijen umjesto mene, on će biti moj drug u džennetu ustade najmlađi među njima i reče, ja pristajem. Isa a.s. mu reče, sjedi. Ponovi im isto pitanje drugi i treći put i svaki put se javljao samo taj mladić, pa je rekao, ti si on. Allah je dao da liči na Isa a.s. kao da je on. Otvori se prozorčić na krovu kuće i Isa je uzdignut na nebo židovi organizovaše potragu za njim. Nađoše mladića koji mu je sličio, ubiše ga i razapeše. Sljedbenici Isa se idejno raziđoše na tri grupe. Jedna kaže, Bog je bio među nama koliko je htio, a zatim se popeo na nebo. To su Jakubiti. Druga grupa kaže, među nama je bio Božji sin koliko je htio, zatim ga je Allah uzdigao sebi to su nestorijanci. I treća grupa kaže, među nama je bio rob Allahov i njegov poslanik, koliko je Allah htio, pa ga je Allah sebi uzdigao. To su muslimani. Dvije nevjerničke grupe su se međusobno potpomagale protiv muslimanske i uništile su je. Islam je bio prikriven sve dok Allah nije poslao Muhammeda sallallahu alaihi wasallam sa objavom, pa je din vjera grupe koja je vjerovala u doba Isa alaihi salam postala snažnijom od one koja nije vjerovala. Ovaj hadis se bilježi u Nesajevom Sunanul Kubra u šestom tomu 489. strana hadis 11.591. Među vama je jedan koji će me zanijekati 12 puta. Doći će da me ubiju pa ko od vas bude spreman da se žrtvuje umjesto mene, Allah će ga učiniti potpuno slični meni. Najmlađi od njih se javi. Pred njihovim očima se promijeni izgled toga mladića i on posta poput Isa alaihi salam. Potom ugledaše kako Allah sebi uzdiže Isa alaihi salam kroz prozor na krovu kuće u kojoj su bili. Židovi uhvatiše havarijune, svi priznaše da su Isaovi sljedbenici učinili osim jedno koji je govorio, ne, ja nisam njegov sljedbenik. Židovi ga pustiše, pa ga opet privedoše i on ponovi kako on nije jedan od Isaovih sljedbenika, pa ga pustiše, a ljudi počeše govoriti o jednom odbjeglom sljedbeniku i tako on 12 puta zanijeka poslanstvo Isa alihi salam. Židovi se pobojaše osvete u slučaju da pogube svih 12 havarijuna, ostaviše ih u životu pod uvjetom da oni ne pozivaju u vjeru koju su učili od Isa alaihi salam. I oni počeše ljude tajno pozivati. U kršćanstvo se pozivalo jedino tajno i to puni 240 godina. Ta vjera posta javnom tek nakon što je prihvati jedan od rimskih imperatora po imenu Konstantin. Povjerovao u kršćanstvo, ali u njega unese dio idolopoklonstva. Dotada niko nije vjerovao u trojstvo u koje danas kršćani vjeruju. Konstantin je izmislio crkveni kler i udario temelje današnje kršćanske dogme. I danas postoji kršćanski pravac unitarista koji su monoteisti, imaju svoje crkve i inđil u kojem nema širka koji, na, koji nazivaju Bernabino evanđelje. Oni su danas jedni od najmalobrojnijih crkvenih zajednica. Sa pojavom Islama se pokazala zabluda crkvenog učenja i pripadnost Islama je postala svima očita. فَأَيَّدْنَ الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ Pa smo mi one koji su povjerovali protiv neprijatelja njihovih pomogli i oni su pobjedili. Allah Đelešanuhu kaže, izbog riječi njihovi mi smo ubili Mesiha Isa, sina Merjemina, Allahova poslanika, a nisu ga ni ubili ni raspeli, već im se pričinilo. Oni koji su se o njemu u mišljenju razilazili, oni su sami o tome u sumnji bili, o tome nisu ništa pouzdano znali, samo su nagađali, a sigurno je da ga nisu ubili. Neposredno nakon Isaove smrti, havarijuni su se u mišljenju razišli. Govorili su, ako su ubili Havarijuna, gdje je onda Isa a.s. A ako su ubili Isa a.s., gdje je onda Havarijun? Jedan od njih fali, gdje je? Sigurno ga nisu ubili, nego bar rafa'ahu Allahu ilaihi wa kjanallahu azizan hakima. Već ga je Allah uzdigao sebi, Allah je silan i mudar. Allah Želešanuhu je Isa alaihi salam učinio jednim od velikih predznaka sudnjeg dana. O tome on kaže i on je predznak smaka svijeta, zato nikako ne sumnjajte u njeg i slijedite upustvo moje, to je pravi put. Podignut je Isa alaihi salam na nebo na kojem je i danas živ i pojavit se na zemlji neposredno pred početak smaka svijeta da ubije deđala. Muhammed sallallahu alaihi ve sellem u sahih hadisu kojeg bilježe Ahmed i Ebu Davud kaže Poslanici su braća po istom ocu, majke su im različite, a vjera im je jedna. Ja sam najpreči čovjek u sinu Merjeminom, jer između mene i njega nije bilo poslanika. 560 godina je čovječanstvo bilo bez poslanika. To je period između Isa, alaihi salam, i Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Sići će Isa alaihi salam, pa kada ga vidite, prepoznajte ga. Čovjek srednjeg rasta, crveno-bijele boje, na njemu dva odijela, blijedo crvena, iz glave kao da mu kaplje, iako nije mokra. On će razbiti krst, ubiti svinju, ukiniti džiziju, pozvati ljude u islam, Allah će u njegovo vrijeme sve vjere uništiti izuzev Islama i uništit će Allah u vrijeme njegovo Mesiha Dejjala, zatim će se uspostaviti sigurnost na zemlji, kaže Muhammed sallallahu alaihi ve sellem u Ahmedovom musnedu hadis 9259. Nema čovjeka koji neće smrt okusiti. Isa alaihi salam je živ, ali će i on smrt okusiti na Dunjaluku i na njemu će biti pokopan. A kada Allah rekne, o Isa, sine Merjemin, jesi li ti govorio ljudima, prihvatite mene i majku moju kao dva Boga uz Allaha? On će reći, hvaljen neka si ti. Meni nije priličilo da govorim ono što nemam pravo. Ako sam ja to govorio, ti to već znaš. Ti znaš šta ja znam, a ja ne znam šta ti znaš. Samo ti, jedini, sve što je skriveno znaš. Ja sam im samo ono govorio što si mi ti naredio. Klanjajte se Allahu i mome i svome gospodaru. I ja sam nad njima bdio dok sam među njima bio, a kada si ti meni dušu uzeo, ti si ih jedini nazirao, ti nad svim bdiš. Na drugom mjestu Allah Želešanuhu u Kur'ani Kerimu veli O sljedbenici knjige, Ne zastranjujte u svome vjerovanju i Allahu govorite samo istinu. Mesih, Isa, sin Merjemin, samo je Allahu poslanik i riječ njegova koju je Merjemi dostavio i duh od njega. Zato vjerujte u Allaha i njegove poslanike i ne govorite trojica su. Prestanite, bolje vam je. Allah je samo jedan Bog, hvaljen neka je On. Zar on da ima dijete? Njegovo je ono što je na nebesima i ono što je na zemlji i Allah je dovoljan kao svjedok. Mesihu neće biti zazorno da prizna da je Allahov rob, pa ni melekima njemu najbližim. A one kojima bude zazorno da se njemu klanjaju i koji se budu oholili, Allah će ih sve pred sebe sakupiti poslije Isa alaihi salam nije došao poslanik osim Muhammeda sallallahu alejhi ve wasallam koji je bio najodabraniji i najbolji među njima, neka je Allahu selam i salavat na sve njih. Na kraju, molim uzvišenog Allaha da od mene i vas primi ovaj trud i da nas učini iskrenim sledbenicima poziva svih Allahovih poslanika, poziva La ilaha illallah. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين